Hello Sir Van. Sumulat po ako sa inyong programa dahil gusto ko rin pong ibahagi ang aking karanasan. Masasabi kong ito na yata ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Bakit? Dahil muntikan na akong mamatay at mahawaan. Ako nga po pala si Pablo. Hindi ko po totoong pangalan. Nakatira sa isang baryo sa probinsya ng Luzon labing walong taong gulang. Nag-aaral ng Bachelor in Secondary Education, Major in Science, sa isang syudad sa Luzon. Ayoko na lang banggitin ang pangalan ng eskwelahan namin dahil baka may makakilala sa akin. Nangyari ang kwentong ito taong 2012. Medyo may kaya rin kami sa buhay. Ang papa ko ay isang doktor at ang mama ko ay isang guro sa paaralan kung saan ako nag-aaral. Masasabi kong iba ang paniniwala ng mga tao pagdating sa mga kababalaghang bagay o pangyayari. Kadalasan ay dinadaan na ito sa siyensya. May narinig akong haka-haka tungkol sa mga aswang o ano pa mang nilalang tulad ng mga engkanto. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganon lalo na at para sa akin, ay may eksplanasyon ang lahat ng bagay. Sa pamilya ko ay walang naniniwala sa mga ganoong nilalang. Para sa amin, they don't exist in this world. Nakwento-kwento lang yon at walang katotohanan. Kapag nakarinig kami ng balitang may natagpo ang bangkay at wakwak ang tiyan nito, ay hindi kami naniniwalang kagagawan yon ng aswang. Baka kasi Inatake lang yon ng mabangis na hayop, kaya ganun ang sinapit ng biktima. Hindi rin ako naniniwala sa albularyo dahil para sa akin ay hindi naman nakakapagpagaling ang mga yon. Doktor lang ang may kakayahang magpagaling ng mga sakit sa tulong ng nasa itaas. Pero ang lahat ng paniniwala ko na hindi totoo ang mga aswang ay nabali lahat ng yon dahil sa isang pangyayari. Naglalakad ako noon patungo sa paaralan namin. Maaga pa lang ng araw na yon, pero makulimlim na ang buong paligid dahil sa nagbabadyang bagyo. Nagrenta kami ni mama ng apartment sa syudad dahil mahirap para sa amin kung uuwi kami sa aming probinsya araw-araw. Hindi naman ito kalayuan pero mas hassle na kung babiyahe pa kami. Kaya pinili na lang namin ang magrent malapit sa paaralan. May kotse naman kami pero ayokong gamitin yon. Dahil ayokong akalain ng mga kaklase ko na mayaman kami. Sakto lang ang estado namin sa buhay. Gusto ko kasi na kilalanin ako ng isang tao. Hindi dahil mayaman ako o marami akong pera. Gusto ko yung nagustuhan nila ako dahil sa aking ugali at hindi dahil lang sa pera. Pagkarating ko sa classroom namin, ay agad akong inalok ng best friend ko na magpunta raw kami sa lugar ng kaklase namin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rome. Tinanong ko si Rome kung ano ang gagawin namin doon. Kasi sa totoo lang ay, hindi naman talaga ako palaalis ng bahay. Sabi sa akin ni Rome, mag-hiking daw kami sa isang mataas na bundok na naroon. Hindi lang naman daw kaming dalawa ang pupunta dahil sasama rin daw ang mga kaklase naming babae at lalaki. Tsaka wala rin naman daw akong dapat na ipagalala. Dahil sa araw ng Sabado namin yung gagawin. At doon na rin kami magpapahinga sa bahay ng kaklase namin. Tapos sa araw ng linggo na lang daw kami uuwi. Nang araw ding yun, pagkatapos ng klase ay, nagpaalam ako kay mama sa plano namin ng kaklase ko. Ilang suyuan pa ang aking ginawa para lang payagan ako ni mama. Si papa naman ay wala naman yung problema Suportado ako noon sa lahat ng bagay basta hindi ako mapapahamak. Pinaalalahanan niya lang ako na mag-ingat at huwag basta-basta magpapaniwala sa ibang tao. So ayun na nga, dumating ang araw kung kailan kami aalis patungo sa lugar ng aming kaklase. Alas 7 pa lang ay, eh. nasa paaralan na ako, dala ang kotse ni mama. Mahirap kasi kung mag-commute lang kami, eh medyo malayo ang aming pupuntahan. Tsaka ayos na rin yon para hindi kami mahirapan sa biyahe. Nagkita-kita kami sa labas ng gate at nang makompleto na kaming anim ay umalis na kami. Apat na lalaki kasama ako at dalawang babae na medyo may pagkatomboy ang sumama. Habang nasa biyahe kami ay puro lang sila tawanan at kwentuhan. Sumasabay lang ako sa kanila kapag gusto ko na ang topic. Katabi ko nga pala ang kaklase ko na Siyang magga-guide sa aming pupuntahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Arman. Medyo pasikip na ang kalsada na tinatahak namin patungo sa lugar nila. Marami rin akong nakitang mga maliliit na bulubundukin na aming nadadaanan. Ganun na ganun din sa probinsya namin. Walang matataas at malalaking gusali ang makikita, kundi puro kakahuyan lang. Pagdating namin sa kanila ay Agad kaming dumiretso sa ibaba ng bundok. Iniwan lang namin ang kotse sa kalsada, mga kalahating daan ng layo mula sa bundok. Hindi naman kasi pwedeng ipasok dahil wala nang daan pa at sa talahiban na rin kami naglalakad patungo sa bundok na sinasabi ng kaklasiko. Ang mga gamit namin tulad ng tubig at kamera lang ang dinala ko. Para sa kaalaman nyo rin, ang isang rason kung bakit ako sumama ay dahil mahilig ako sa photography. Maraming beses na rin akong nanalo sa photography contest. Habi ko na talaga ang manguha ng letrato, lalo na kapag nature ang kukunan ko. Hindi na kami nagsayang ng oras. Umakyat agad kami sa bundok na yon. Pero nahuli ako dahil kinukuhanan ko pa ang mga malalaking puno. Sa kalagitnaan ng aking ginagawa, ay hindi ko sinadyang makuhanan ng letrato ang isang napakagandang babae. Sakto lang ang taas nito. Mahaba ang buhok na kulay itim at may bilogang mukha na bumagay sa singkit nitong mga mata. Napakaganda ng anggulo niya sa litrato. Narinig kong tinawag ako ng mga kaklase ko pero nakatuon lang ang atensyon ko sa babaeng yon. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa bundok na yon at bakit siya nag-iisa. Sumagot naman siya sa akin na nawala raw siya at hindi niya alam ang daan pabalik sa kalsada. Nangunguha lang daw siya ng panggatong. Gusto ko pa sanang kausapin ng babae pero tinawag na naman nila ako kaya lumingon ako sa likuran at nakita ko silang lima. Lumapit ako sa kanila para sana ipakilala ang babae na yon. Pero halos hindi ako makapaniwala dahil wala na ang babae. Isang malaking aso ang nakita ko at hindi ang babae. Nagtataka ako kung saan nagtungo ang babae na yon. Inisip ko noon na baka nilapanay ng aso pero imposible dahil wala naman akong narinig na sumigaw o ingay. Bigla akong tinalunan ng malaking aso at kinagat ang aking kanang braso. Nabitawan ko ang aking hawak na kamera at nagpagulong-gulong ako sa damuhan dahil sa sakit. Maluhalo ako nang makita kong natuklap ang aking balat at masaganang dumaloy ang dugo mula roon. Nagkakagulo na ang mga kaklasiko sa ibaba ng bundok. Sigaw sila ng sigaw pero walang nakakarinig sa kanila dahil malayo ang kabahayan. Kahit medyo nahihilo ako ay sinubukan kong tumayo upang makita kung ano ang nangyari sa kanila. Nakita ko si Rome na pinagsasaksak niya ng kanyang pocket knife ang aso at sinundan naman ang hampas ng mga sanga ng kahoy ng iba kong kaklase. Umalulong ang aso at nagwala ito sa damuhan. Siguro ay nasaktan yun sa ginawang pagsaksak ni Rome. Dali-daling lumapit sa akin ang dalawang babae at tinulungan nila akong makatayo ng maayos. Inalalayan nila ako patungo sa kotse habang ang apat na lalaki ay pinagtutulungan nila ang asong yon. Habang papalayo kami, ay naririnig ko ang sigaw ng aking kaklase na sinasabi ang katagang, aswang. Mas binilisan pa namin ang aming mga kilos. At nang makarating na kami sa kotse, ay agad kaming pumasok sa loob. Dumungaw ang babaeng kasama ko sa bintana at sinigawan ang mga lalaki na kailangan na naming umalis. Nakita kong naguunahan sa pagtakbo ang mga kaklase ko habang hinahabol sila ng isang nilalang Nasa tanang buhay ko ay noon ko palang nakita. Nakakatakot ang itsura ng nilalang. Kahit medyo malayo ito sa kotse ay klaro kong nakita ang mabalahibo nitong katawan na kulay itim. May mukha na parang sa aso at kita rin ang mahahaba nitong pangil. Binuksan ng kaklasiko ang pinto ng kotse nang malapit na sila. Nang makapasok na silang lahat ay dali-dali naming pinaharurot ang kotse palayo sa lugar na yon. Sobrang kinabahan ako at natakot. Pati ang mga kaklase ko ay tinakasan na rin ng dugo sa mukha. Maraming bahid ng dugo ang aking damit, pati na rin ang aking mga kaklase. Dumiretso kami sa kanilang sentro at nagtungo kami sa kanilang barangay hall. Nagtataka ang mga taong nakakita sa amin kung bakit kami may mga sugat. Dahil kilala ng mga opisyal ang isang kaklase ko, kaya tinulungan nila kaming gamutin. Ikinuwento rin namin ang lahat ng nangyari. Doon ko nalaman na hindi lang daw kami ang nabiktima ng aswang na yon. Mabuti na lang daw at nakatakas kami. Sabi pa ng kapitan na nakausap namin, pinaghahanap na raw nila ang aswang na yon pero hindi raw nila yon mahanap. Nagbihis na rin kami ng bagong damit na dala namin para hindi magtaka ang mga taong makakakita sa amin kung bakit may dugo ang aming mga damit. Nang medyo okay na ang pakiramdam ko ay umalis na kami. Dahil sa sugat ko, si Rome na ang pinagmaneho ko sa kotse. Binaybay na namin ang kalsada patungo sa bahay nila Arman. Habang nasa biyahe kami ay nakaramdam ako ng gutom dahil alas 12.30 e na rin yon ng tanghali. Sinabihan ko si Rome na dadaan muna kami sa karinderya na nakita ko di masyadong malayo mula sa kalsada. Lumabas kaming lahat sa kotse at tinungo ang karinderyang nakita ko. Nasa daan pa lang kami ay naaamoy ko na ang adobong manok na paborito ko kaya mas lalo akong nagutom. Nakita ko rin na maraming tao ang kumakain sa karinderyang yon. Pagkarating namin ay inilibot ko agad ang aking paningin para maghanap ng magandang pwesto. May nahanap ako pero nasa bandang gilid dito ng karinderya Saktong-sakto at mahaba ang lamesang naroon. Kasya kaming anim pero may isang lalaki ang nakaupo sa may dulo nito. Nag-order ng pagkain ng mga kaklase Sagot ko silang lahat. Habang hinihintay ko sila ay, bigla akong sinenyasan ng lalaki na lumapit ako sa kanya. So lumapit ako ng pwesto malapit sa lalaki. May ibinigay agad siya sa akin pagkalapit ko. Pagtingin ko rito ay Bunga ng kalamansi ang ibinigay niya. napaka niya kung kumilos at magsalita. Sabi niya, patakan ko raw ng kalamansi ang pagkaing inorder ko bago ko kainin. Anim na piraso ang ibinigay niya. Nagtatanong ako kung para saan yon at sinabi naman niyang gawin ko na lang daw ang sinabi niya. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga kasama ko. Bitbit -bit ang order nila at ang order ko. Kakain na sana ang mga kaklase ko dahil gutom na gutom na raw sila. Nang bigla ko silang pigilan. Napatingin silang lahat sa akin kaya tumingin din ako sa lalaking katabi ko. Sinabihan niya akong ibigay ko raw ang kaperaso ng kalamansi sa kanila. Matapos kong ibigay ay, sinabihan niya kaming patakan ang mga pagkain nasa aming harapan pero wag daw kaming magpapahalata at magpapakita sa may-ari at sa mga taong kumakain sa karinderyang yon. Nagtataka at naguguluhan man ay sinunod na lang namin ang sinabi ng lalaki. Nagpalingalinga muna kami sa paligid bago namin yun ginawa. Lumingon kami sa lalaki pagkatapos naming patakan ng kalamansi ang mga inorder namin. Biglang nagsalita ng mahina ang lalaki at sinabing tignan daw namin ang mga putahing nasa aming pinggan. Pagtingin namin ay Nanlaki pareho ang aming mga mata at napatayo kaming lahat. Sinabihan kami ng lalaki na huwag kaming mataranta at umupo ng dahan-dahan. Tinakasan na ako ng dugo sa mukha at sa tingin ko ay babaliktad na ang sikmura ko. Paano ba naman kasi? Ang inorder naming masasarap na pagkain, naging hilaw na karne na medyo bulok na. May langaw pang ang dumadapo dahil sa nakakasulasok na amoy na galing sa laman na yon. Pagtingin ko sa pinggan ng mga kaklase ko ay may nakita akong putol na daliri ng tao. Putol-putol na bituka at atay na may dugo pa. Sinabihan kami ng lalaki na bumalik kami sa kotse at doon kami mag-usap sa loob. Huwag daw kaming magpapahalata sa natuklasan namin. Ginawa namin ang sinabi ng lalaki. Kahit nanginginig ang aming mga tuhod ay pilit kaming nagbibiroan at nagtatawanan para hindi kami mahalata. Hanggang sa makarating kami sa kotse. Dali-daling binuksan ni Roma ang kotse at sumakay kami sa loob. Pinatakbo niya yon malayo sa karinderiya at huminto rin kami malapit sa may kapilya. Doon ikinuwento ng lalaki kung sino siya at ano ang ginagawa niya sa karinderiya na yon. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Romana. Isa raw siyang albularyo at nagawi lang din daw sa lugar na yon dahil may minamanmanan siya. Sabi pa niya sa amin, isang oras na raw siyang nakaupo sa karinderyang yon. Nang makita niya raw kami ay, alam niyang hindi kami taga roon. Mabuti na lang daw at doon kami umupo malapit sa kanya. Sabi pa niya, hindi niya raw kayang mapahama kami kaya niya kami tinulungan. Kahit saan daw siya mapadpaday, may dala siyang kalamansi. Nalaman ko rin na kaya nagbago ang mga pagkain na inorder namin. Dahil ang totoo ay nililinlang lang kami ng mga aswang. Mga lahing aswang daw ang may-ari ng karinderyang yon. Matapos naming malaman ang lahat, ay ikinuwento namin sa kanya nung inatake kami ng aswang sa ibaba ng bundok. Sa pangyayaring yon ay hindi ko inakala na totoo pala ang mga aswang na kaya nilang manghawa sa pamamagitan ng pagkain. Ang aking paniniwala na hindi totoo ang mga albularyo at mga masasamang nilalang ng kadiliman katulad ng mga aswang ay nabali ang lahat ng yon. Kung hindi pa dahil sa albularyong tumulong sa amin ng mga kaklasiko ay baka napahamak na kami. Laking pasasalamat namin kay Kuya Roman dahil tinulungan niya kami kahit hindi niya kami kilala. Doon ko lang napagtanto na sadyang mabait ang mga albularyo at naniniwala na rin ako sa kanila. Katulad ng karamihan ay naniniwala na rin ako sa mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ngunit kayang patunayan ng mga albularyo. Ang pangyayaring yon ay nanatiling lihim. Sinabi ko na lang sa mga magulang ko, lalo na kay Papa na natamaan lang ng matulis na kahoy ang aking balat kaya yun natuklap. Kahit naman kasi anong eksplanasyon ang sabihin ko kay Papa, ay hindi siya maniniwala dahil nga isa siyang doktor at para sa kanya, hindi siya naniniwala sa kakayahan ng albularyo at mas lalong hindi siya naniniwala sa mga aswang. Simula nung nangyari yun sa akin ay, hindi na ako basta-basta kumakain ng derecho kapag walang kalamansi. Mas mabuti ng manigurado kaysa maging huli na ang lahat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking karanasan. Hanggang sa muli. Hello po, Boss Van. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lita mula sa bayan ng Antique. Nangyari ang kwentong ito taong 2006 sa isang probinsya kung saan kami pansamantalang lumipat ng aking ina. Araw yun ng Sabado. Nagiimpake na kami ng aming gamit para dadalhin namin sa aming pag-alis. Habang nagiimpake kami ni Mama, ay naririnig namin ang sigaw ng barumbado kong ama-amahan. Oo, Sinasaktan ako ng ama-amahan ko, pati si mama kapag lasing ito. Sa tuwing uuwi siya ng bahay, ay palagi itong lasing at kami ni mama ang pinapahirapan niya. Hindi na namin matiis ang ugali ng kinakasama ni mama. Kaya napagdesisyonan naming lumayo sa kanya. Pati pera ni mama ay kinukuha niya para ipampusta sa sugal gustuhin man naming isumbong sa pulis ang ginagawa niya, ay natatakot kami dahil sa banta niyang papatayin niya kami. Pagkatapos naming mag-impake, ay doon kami dumaan sa bintana sa likod ng aming bahay. Inilak naman namin ang pintuan ng kwarto, kaya hindi makadali-dali ang ama-amahan ko sa pagpasok. Nang makababa na kami ni mama, ay narinig namin na parang binabalya ang pinto ng kwarto at tinatawag niya kami. Dali-dali kaming tumakbo ni mama sa kakahuyan sa likod ng aming bahay. Binaybay namin ng maliit na daan patungo sa kalsada. Kahit mabigat ang aming mga dala, ay tiniis namin yon para lang makalayo kami sa buwisit na lalaking yon. Kita ko sa mukha ni mama ang hirap sa mga kamay ng amaamahan ko. Pagkarating namin sa kalsada, ay timing din na may tricycle na paparating. Pinara namin yon at tinulungan naman kami ng driver para isa kayang mga gamit namin. Sinabihan ni mama ang driver kung saan kami pupunta. Tinanong ko si mama ng mga oras na yon kung kaninong bahay ang pupuntahan namin sa probinsya na sinasabi niya. Ayon kay mama, doon daw kami pansamantalang titira sa bahay ng kaibigan niya. Sumang-ayon na lang ako kay mama. Dahil wala na rin naman akong ideya kung saan kami pansamantalang titira. Habang nasa biyahe kami ay nanatili lang kaming tahimik sa loob ng tricycle. Sa palagay ko ay malayo na ang aming narating. Sumilay ang mapait ng ngiti sa aking labi sa isiping nakalayo na kami sa ama-amahan kong walang ibang ginawa kundi ang saktan kami. Bumalik sa alaala ko ang lahat ng pamamalupit niya sa amin ni Mama. Masakit at mapait ang sinapit namin sa kamay ng lalaking yon. Bata pa lang ako nang mamatay ang tunay kong papa dahil na aksidente ang minamaneho nitong motor. Napatigil ako sa pagbalik tanaw sa nakaraan. Nang hagudi ni mama ang aking likuran. Hindi ko na malayang, umiiyak na pala ako. Lumingon ako kay mama at nginitian ko na lang siya at pagkatapos ay ibinaling ko na lang ang aking tingin sa mga kahoy na nadadaanan namin. Nang mga sandaling ibinaling ko ang aking atensyon sa dinaraanan namin, ay napansin kong paunti ng paunti ang mga bahay at pasikip ng pasikip din ang maliit na kalsadang aming binaybay. Napayakap ako sa aking sarili nang humampas ang malamig na hangin sa aking katawan. Malapit na rin kasing magtakip silim, kaya malamig na ang hangin, lalo na at probinsya. Tinanong ko si mama noon kung tama ba yung daan na binabaybay namin. Kasi habang papasok kami sa lugar, ay wala na akong nakikitang bahay, kundi mga talahib at mga puno na lang ang nakikita ko. Sa tansya ko ay, dalawang oras din ang biyahe namin bago kami nakarating sa bahay na sinasabi ni mama. Pagdating namin sa lugar ay tinginan ng mga taong nakatira roon. Paano ba naman kasi ang lalaki ng mga maletang dala namin? Ang mga bahay nila ay gawa lamang sa kahoy. Ganito naman talaga kadalas ang bahay kapag probinsya. Sa unang tingin, medyo nakakatakot dahil sa naglalakihang mga puno sa tabi mismo ng kanilang mga bahay. At yung mga tingin nila ay kakaiba rin. Yung kaibigan lang yata ni mama ang umiti sa amin. Maliban doon ay wala na. Nakahinga lang ako ng maluwag nang nakapasok na kami sa loob ng bahay ng kaibigan ni mama. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ate Nelly. Medyo may kaidaran na rin si Ate Nelly. Sa tingin ko ay nasa 40 anyos na ito base sa kanyang pisikal na anyo. May kaunting kulubot na rin ang kanyang noo pero pumapaibabaw pa rin ang taglay nitong ganda. Si Ate Nelly lang at ang kanyang anak na batang lalaki ang nakatira sa bahay na yon. Dahil matagal na raw patay ang mga magulang nito at nasa syudad din daw ang kanyang mga kapatid. Ang bahay na yon ay pamana pa raw yon ng mga magulang niya. Mabait naman ang pakikitungo sa amin ni Ate Nelly. Pero yung anak niyang lalaki na nasa sampung taong gulang ay nakakatakot. Sino ba naman ang hindi matatakot kung makikita mong kumakain ito ng hilaw na manok? Sabi ni Atinelli, may sakit daw sa utak ang kanyang anak kaya ganoon ang kilos nito. Nang matapos naming ayusin ang aming mga gamit, ay sabay na kaming kumain sa kanilang kusina. Doon naman ikinuwento ni Mama ang nangyari sa amin, kung bakit kami lumaya sa sarili naming pamamahay. Habang nagkukwento si mama, ay napapalunok akong nakatingin sa masasarap na pagkain na kaha. Kakain na sana ako ng mga sandaling yon. Nang makita akong matalim na nakatitig sa akin si Jim Jim na para bang gusto ako nitong lapain. Nakakatakot at nakakakaba. Mas lalo pa akong kinilabutan nang umisi siya sa akin ng nakakaloko. Sabay kagat sa hilaw na karning hawak niya kahit bata pa lamang siya, ay nakakatakot ang kanyang presensya. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag nang sitahin ito ni Ate at kinuha ang hilaw na karne na may dugong tumutulo pa. Pinagalitan ito ni Ate Kaya padabog itong tumayo sabay kuha sa hilaw na karne at pumasok sa kwarto nito. Sinundan ko ng tingin si Jim Jim. Patuloy pa rin niyang pinagkakagat ang karne. Maya-maya pa ay bigla siyang lumingon sa akin at ngumisi na naman. Dali-dali kong ibinalik ang aking tingin sa lamesa. Kumabog ng malakas ang aking dibdib dahil sa ngisi ni Jim Jim sa akin. Para kasing may kakaiba at sa tingin ko ay may masama itong binabalak sa akin. Napatigil ako sa pagmumuni-muni nang magsalita si Atenelli at humingi ng pasensya sa ginawa ng kanyang anak. Malala na raw ang sakit nito sa utak, kaya kumakain na ito ng hilaw na karne. Nakaramdam ako ng awa kay Atenelli dahil sa kalagayan ng kanyang anak. Kumuha na lang ako ng pagkain at kinain yon. Habang ninunguya-nguya ko ang laman ng adobong karne, ay napansin kong wala itong lasa. Kumuha ulit ako ng dinuguan, ngunit ganun pa rin. Wala pa rin itong lasa. Tinanong ko si Atenelli kung bakit walang asin ang mga pagkain. Sinabi niya lang sa amin na allergy daw si Jim Jim sa mga panlasa. Nagsusuka raw ito at nangihina kapag nakakakain ng putahing may asin o bawang. Gusto ko pa sanang kumain dahil gutom na gutom ako. Pero nawalan ako ng gana. Sumama rin bigla ang sikmura ko na para bang gusto kong masuka kaya nagpaalam muna ako sa kanila na magbabanyo muna. Itinuro naman sa akin ni Atenelli kung nasaan ang banyo nila. Pinuntahan ko agad ang banyo at doon nagsususuka ako. Lahat ng kinain ko ay inilabas ko. Para mawala ang pandidiring naramdaman ko ay dali-dali kong dinukot sa aking bulsa ang natitirang kalamansi na kinuha ko pa mismo sa likod ng bahay namin nung hindi pa kami nag-impake ni mama. Binalatan ko agad ang kalamansi at kinain yon. Hindi maipinta ang aking mukha dahil sa asim ng kalamansi. Pero nakatulong naman yun ng malaki upang mawala ang pandidiri ko. May lima pa akong kalamansi sa aking bulsa. Kinuha ko ang isa at pinatakan ko yung sinuka ko para hindi mangamoy. Ngunit hindi agad ako nakakilos nang makitang bumubula ang sinuka ko at unti-unti itong nagbago. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may uod na naggagalawan dito. Mas lalo lang ako napasuka at dali-dali ko yung nilinis ng tubig. Nang matapos ay, kumuha ulit ako ng isang kalamansi at kinain yon. Tiniis ko ang asim. Ang importante ay mawala ang pandidiring naramdaman ko. Matapos kong sumuka ay, napahawak ako sa dingding sa kadahilan ng nangihina ang aking katawan. Sumandal muna ako ng ilang minuto at ipinikit ang aking mga mata. Malalalim na hininga ang aking pinakawalan. Ilang minuto rin ako nakapikit nang maramdaman kong may tumulo sa aking mukha. Idinilat ko ang aking mga mata at gayon na lamang ang aking pagkasindak nang makita ko si Jim Jim sa bintana na nakadungaw sa akin na may hawak na hilaw na karne. Yung tumulo sa mukha ko ay dugo yun galing sa karneng kinain ng bata. Nagtungo ulit ako sa banyo at naghilamos. Masangsang kasi ang amoy ng dugo. Sa aking pagmamadali ay hindi ko sinadyang masagi ng mga kamay ko ang takip ng balde na sa pag-aakala ko ay tubig ang laman nun. Ngunit nagkakamali ako. Mga bituka at iba pang mga laman loob ang nasa loob ng balde. May nakita rin akong parang puso ng tao pero hindi ako sigurado. Tagaktak ang pawis ko sa noo habang dali-daling ibinalik ang takip sa balding yon. Lumabas ako ng banyo nang nanginginig ang aking katawan at nanghihina. Hindi ko aakalaing yun ang makikita ko. Sobrang kinakabahan at natatakot ako sa aking mga nasaksihan. Doon na mas lumikot ang isipan ko sa isiping baka aswang si Atenelli at ang anak niya. Ganon kasi ang napanood ko sa pelikula. Mga aswang lang ang kumakain ng hilaw na karne at mga laman loob. Kahit natatakot at natataranta ako, ay pinilit kong kumalma. Ayokong malaman ni Atenelli na may hinala na ako sa kanila. Bumalik ako sa kusina na parang walang nangyari. Pero ang totoo ay gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Pagdating ko sa kusina, ay tinanong ako ni mama kung bakit ang tagal ko raw bumalik. Sinabi ko na lang sa kanya na natagalan ako sa pagbabawas. Hindi ako makatingin ng diretso kay Atenelli. Ewan ko ba, pero natatakot akong salubungin ng mga titig niya gayong alam ko na kung ano sila at kung ano ang kanilang pagkatao. Inaalala ko na lang kung paano kami makakatakas ni Mama. Sinulyapan ko ang relo sa aking pulsuhan. Alas 6 na ng gabi. Hindi pa gaano kadiliman sa labas. Kakausapin ko na sana si mama noon nang biglang nagsalita si Atinelli at sinabing may kukunin lang siya sa kwarto niya. Ang pagkakataong yun ang hinintay ko. Sinabi ko kaagad kay mama ang lahat ng napansin at nakita ko. Noong una ay hindi siya naniniwala sa akin. Pero nang sabihin kong may nakita akong mga laman loob sa balde na nasa loob ng banyo, ay nakita ko sa itsura ni mama ang pagkabahala. Humingi siya sa akin ng kalamansi at pinatakan ng putahing nasa lamesa. Ang adobong karne ay naging hilaw na karne na medyo bulok na. Yung dinuguan ay may mga bitukang may uod. Pareho kaming nasindak ni mama at nahintakutan. Dali-dali kaming tumayo at hindi na kami nagpaalam pa. Tuloy-tuloy kaming lumabas ng bahay kahit medyo madilim na. Ang mga gamit namin ay iniwan na namin Bahala na yun. Ang importante ay makalayo kami sa lugar nila. Tumakbo kami ni Mama sa kalsada kung saan kami dumaan. Dumadampi ang malamig na hangin sa aming balat habang tumatakbo kami. Kahit hinihingal na ay, hindi pa rin kami tumitigil. Lalo na't naririnig namin ang galit na galit na boses ni Ate Nelly. Mas binilisan pa namin ni Mama ang pagtakbo hanggang sa may matanaw kaming ilaw sa may unahan. Isang motorsiklo ang makakasalubong namin ng mga sandaling yon. Ikinaway namin ni mama ang aming mga kamay at nagsisigaw ng tulong. Huminto ang motorsiklo sa harap namin at may isang babaeng bumaba. Sa tingin ko ay pasahero yon dahil nagbigay ito ng bayad. Pagkababa ng babae ay agad kaming sumakay ni mama sa motor at sinabihan ng driver na bilisan ang pagmamaneho. Kumapit kami ng mabuti nang binilisan ng driver ang pagpapatakbo. Tinanong kami ng driver kung bakit at anong nangyari sa amin. Kaya sinabi namin sa kanya ang lahat. Nang marinig niya yon, ay napadasal siya nang wala sa oras at mas lalo pang binilisan ang pagmamaneho. Muntikan pa nga kaming bumangga sa puno. Mabuti na lang at mabilis na naapakan ng driver ang preno. Doble ang kabang nararamdaman namin ni mama ng gabing iyon. Nang makarating na kami sa bayan, ay doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Laking pasasalamat namin sa driver dahil tinulungan niya kami. Inalok din niya kami na doon muna sa kanila magpalipas ng gabi. Nang gabing yun ay hindi ako nakatulog. Palaging naglalaro sa aking isipan ang mga pangyayaring yun. Siguro kung hindi pa kami nakaalis agad, ay baka mga gutay-gutay na ang mga katawan namin. Kinabukasan ay maaga kaming umalis sa bahay ng driver pero nagpasalamat muna kami bago kami lumisan. Doon na lang kami nakitira sa bahay ng kapatid ni mama na babae dahil alam naming mas ligtas kami roon. Inabot din kami ng apat na oras bago kami nakarating sa lugar ng kapatid ni mama. Noong una ay nagtataka pa sila kung bakit kami napunta sa kanila kaya ikinuwento namin ang aming naranasan at ang nangyari sa aming buhay. Umiiyak pa nga ang kapatid ni mama noon at nagpapasalamat dahil nakauwi raw kami ng ligtas. Simula noon ay doon na kami tumira sa bahay ng kapatid ni mama. Mabait naman sila at tumutulong din kami sa mga gawaing bahay. Nagsimula kami ng panibagong buhay ni mama kasama ng kapatid niya at yung naranasan namin ay pilit namin yung ibinaon sa limot. Pilit naming kinakalimutan ang nakakatakot na karanasan. Hi Sir Van. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lara. 21 years old. Nakatira sa Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan banda sa Visayas ang lugar namin. Para na rin po sa siguridad ng mga taong naninirahan doon. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2001. Ang taon kung kailan isinilang ang bunso kong kapatid na babae. Ang mga kabahayan sa lugar namin ay distansya lang. Hindi ito gaano kalapit at kalayo. Yun bang sakto lang? Ang hanap buhay namin ay tanging pagsasaka lang at pag-aalaga ng mga hayop. Magsasaka si Papa at si Mama naman ay nagtitinda ng mga gulay sa aming kapitbahay kahit malaki na ang kanyang tiyan. Araw yun ng Sabado, Sir Van. Walang pasok sa school. Kaya nasa bahay lang ako. Si mama naman ay hindi pinayagan ni Papa na magtinda ng gulay dahil malapit na itong anak. Ilang araw na lang ay isisilang na niya ang aking kapatid. Si Papa naman ay nasa bahay lang din. Kumakain ako noon nang bigla akong tawagin ni Papa at sinabing pagkatapos ko raw kumain ay mangunguha raw kami ng sanga ng kalamansi. Sa pagkakaalam ko po Sir Van, ang sanga ng kalamansi ay ginagamit yon pangontra sa mga aswang. Bata pa lang ako ay naniniwala na ako sa mga aswang. Dahil minsan na raw inatake ang mga magulang ko nung ipinagbubuntis ako ni mama. So hindi na ako nagtaka nang sabihin yun ni papa sa akin. Dali-dali kong tinapos ang aking pagkain para makapagsimula at makapaghanda na kami kung sakaling manganak si mama. Nang matapos na ako, ay sumama ako kay papa sa likod ng aming bahay kung saan itinanim ang aming kalamansi. Tapos kumuha kami ng maraming sanga at inilagay yon sa lahat ng bintana, lalong-lalo na sa kwarto ni mama. Tapos, kumuha na rin kami ng buho para kompleto ang pangontra at panlaban namin. Kinagabihan, habang sinasagutan ko ang aking assignment, nagulat ako nang biglang may bumagsak sa aming bubong. Ilang saglit pa ay naramdaman kong parang may naglalakad sa bubungan namin. Tumingala ako at pinapakiramdaman kung saan patungo ang mga yabag na naririnig ko mula sa bubong. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib habang dahan-dahan akong tumayo para sundan ang kung anumang nilalang ang nasa bubong namin. Mas lalo akong kinabahan nang lumagpas sa aking kwarto ang ingay sa itaas. Patungo yun sa kwarto ni mama. So, dali-dali akong lumabas ng kwarto at nagtungo sa kwarto ng aking mga magulang. Pagkapasok ko, ay nakita ko si Papa na hawak ang kanyang baril na tanging pamana ng aking lolo. Tapos, nakita ko naman ang kanyang buntot pagi na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Si mama naman ay mababakas sa kanyang mukha ang takot. Nakasuot siya ng bistida na kulay itim. Kinuha ko ang rosaryo na nasa Santo Niño at ipinasuot yun kay mama. Inalalayan ko si mama at niyakap para kahit papaano ay maramdaman niyang ligtas sila ng sanggol. Napatingala ako sa bubong namin. Nang makita ko ang mahabang dila na lumusot sa siwang. Nakita naman ni Papa ang mahabang dila na yon. Kaya hindi siya nagdalawang isip na barilin ang aswang na tinura ni Papa. Galit na galit si Papa na halos maubos na ang lahat ng bala ng kanyang baril. Ang bala nga pala ng kanyang baril, serban ay pilak. Na kapag natamaan nito ang aswang, ay manghihina ito at mawawalan ng lakas. Alam kong natamaan ni Papa ang aswang dahil nakarinig kami nang may bumagsak sa gilid ng bahay. So dali-daling kinuha ni Papa ang flashlight at lumabas ng bahay. Gusto ko sanang sumama sa kanya pero sinabihan niya ako na wag ko raw iwan si Mama. Tapos nun, sinarado ko na lang ng mabuti ang bintana at ang pintuan ng bahay. Panigurado na hindi makakapasok sa loob ang aswang. Narinig ko si Papa na sumisigaw at galit na galit itong hinamo ng aswang. Gusto ko sanang silipin si Papa sa bintana pero natatakot ako. Nanginginig ang aking mga tuhod dahil sa nangyari. Hindi ko napigilang umiyak dahil sa pag-aalala ko kay Mama. Nakakasama kasi kay mama ang ganitong mga eksena. So nagdasal ako na sana'y bumalik na si papa sa loob ng bahay para na rin makampante kami. Kahit nakaengkwentro na si papa noon ng aswang, ay natatakot pa rin kami para sa kaligtasan niya. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng ingay sa labas ng aming bahay. Narinig ko rin si Papa na kausap ang mga kapitbahay namin. Siguro narinig nila ang putok ng baril ni Papa. Tapos lumabas kami ng kwarto at pinaupo ko si mama sa sala namin. Tapos binuksan ko na rin ang pintuan at tinignan ng mga tao sa labas. Halos lahat ng aming kapitbahay ay nakiusyoso sa nangyari. Ikinuwento ni Papa ang nangyari sa amin. Narinig ko ring sinabi ni Papa na nakatakas daw ang aswang pero natamaan niya ito sa hita. Sabi pa ni Papa, ilang araw lang ang natitira sa buhay ng aswang na yon dahil gawa raw sa pilak ang bala na tumama roon. Nagpresinta ang ilan sa kapitbahay namin. Nasamahan kami sa aming bahay. Pero tumanggi si Papa dahil malabo raw na bumalik pa ang aswang na yon. Nagpasalamat si Papa sa aming mga kapitbahay dahil sa pagpunta nila. At humingi na rin siya ng pasensya sa abala. Matapos nilang mag-usap, ay nagsiuwian na rin ang aming mga kapitbahay. Nag-aalala naman si Papa na nilapitan si Mama at tinanong kung ayos lang ba ito. Kumuha ako ng tubig at uminom para kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Binigyan ko na rin si Mama ng isang basong tubig. Nang mahimasmasan ay nag-uusap lang muna kaming tatlo sa sala. Narinig ko nga ang sinabi ni Papa na hindi raw niya inaasahan na muling babalik ang aswang. Gayong malapit ng isilang ni Mama ang aking kapatid. May hinala si Papa na baka ang aswang na umatake sa kanila noon at nung gabing yon ay iisa lang. Siguro yun din daw ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga babaeng buntis dito sa aming lugar. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos dahil paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ng lahat. Kahit kaunting ingay lang ay natatakot na ako sa isiping baka aswang na yun. So kinabukasan ay mugto ang mga mata ko dahil walang tulog. Para akong patay na buhay, latang-lata kasi ang katawan ko at wala akong ganang kumilos. Pero hindi maaaring nakahilata lang ako dahil walang tutulong kay mama sa gawaing bahay. Si Papa ay abala sa paglalagay ng matutulis na buho sa paligid ng aming bahay. Mabilis lang lumipas ang oras at sumapit na naman ang hapon. Nang hapong yun, ay hindi ko akalain na yun na ang oras na manganganak si mama. Akala ko kasi ay hindi pa. So dali-dali akong tumakbo patungo sa kapitbahay naming kumadrona. Sinabi ko sa kanya na manganganak na si mama. Tapos iniwan na niya ang pagtutupi ng mga damit at sumama sa akin. Pagdating namin sa bahay, ay agad kaming pumasok sa kwarto ni mama. Nakita kong namimilipit na ito sa sakit. Tapos si papa naman ay todo alalay kay mama. Tapos, sinabihan ako ng kumadrona na kumuha raw ako ng medyo mainit-init na tubig. So, dali-dali ko namang sinunod ang pinagawa sa akin. Alas 6 pa lang ng hapon ay napakaliwanag na ng buong paligid dahil kabilugan yun ng buwan. Nagsimula na ring magingay ang mga kulisap sa paligid. Naririnig ko ang palahaw ni mama na sobra na siyang nasaktan. Tapos dumaan ang isang oras pero hindi pa rin lumalabas ang sanggol. So nag-aalala na kami ni Papa dahil baka bumalik ang aswang sa gabing yun. At hindi nga kami nagkamali dahil may biglang kumalabog na naman sa aming bubong. Tapos nakita kong natataranta ang kumadrona. Siguro ay alam niyang aswang na yun. Sinabihan niya si mama na kailangan pa nitong umiri ng umiri para lumabas ang bata. Pati tuloy ako ay kinakabahan na rin. Tapos, Nakita kong kinuha ni Papa ang kanyang baril at ibinigay niya sa akin ng buntot pagi. Tiningnan ako ni Papa at sinabing bantayan ko raw si Mama. Pinaputokan ni Papa ng ilang beses ang aswang sa bubong. Narinig kong bumagsak ito sa gilid ng bahay. Maya-maya pa, ay biglang kumalabog ang aming bintana. Gusto palang pumasok ng aswang sa bintana, pero hindi ito makapasok dahil sa mga sanga ng kalamansi na nilagay ni Papa. Doon na natuon ang atensyon ko kay mama nang sumigaw ito ng ubod ng lakas at ilang saglit lang ay narinig ko na ang iyak ng sanggol. Dahil sa iyak ng sanggol ay mas lalong naging mabalasik ang aswang. Naririnig ko kasi na binabalyan nito ang aming pintuan. So dali-daling lumapit si Papa sa pintuan at pinaputokan niya ito. Tapos ay agad niyang binuksan ang pinto at nakita kong duguan ng aswang. Kinuha ni Papa ang latigo sa akin Lalatiguhin na sana ito ni Papa ng buntot pagi, ngunit mabilis ang mga kilos nito. Bigla nitong sinunggaban si Papa at pinagkakalmot. Hindi yun inaasahan ni Papa, kaya nabitawan niya ang buntot pagi. Tapos nasa tabi rin niya ang baril. So dahil sa takot ko, ay nagsisisigaw ako ng tulong. Umaasang may kapitbahay na dumating. Tapos, nakita kong nahihirapan si Papa kaya dali-dali kong kinuha ang buntot pagi pero malakas ang pakiramdam ng aswang. Dinambahan ako nito dahilan upang matumba ako sa lupa at nakapaibabaw sa akin ang aswang. Ramdam ko ang sakit sa tuwing babaon sa aking balat ang kanyang matutulis na kuko. Halos panawan na rin ako ng ulirat nang sakalin ako ng aswang na para bang galit na galit ito sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinanggap ko na lang na yun na ang aking katapusan. Wala na akong lakas at nagsimula na ring mamanhid ang buo kong katawan. Tapos, nangilid ang aking luha dahil sa eksena pang yun ako mamamatay. Nasa isipan ko noon na hindi ko man lang nagawang ikarga ang aking kapatid sa aking braso. Hindi ko man lang nakita ang kanyang anghel na mukha. Nung mga sandaling yun, ay handa na akong mawala. Nanatili lang akong nakapikit habang patuloy pa rin akong pinagkakalmot ng aswang. Maya-maya pa, ay naramdaman kong tumigil sa pagkalmot ang aswang at nakarinig din ako ng sunod-sunod na putok. Tapos, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko si Papa na hawak na niya ang kanyang baril. Makaraan ng ilang minuto ay may narinig akong mga taong papalapit sa amin. Gusto kong tignan kung sino yon pero nanlalabo na ang aking paningin. Bago ako mawalan ng malay, ay narinig kong tinawag ako ni Papa at niyugyug niya ako. Sabi ni Mama, tatlong araw bago ako tuluyang nagising sa ospital. Marami raw dugong nawala sa akin. Mabuti na lang daw at nadala agad ako sa ospital bago ako naubusan ng dugo. Tapos pagkagising ko, doon ko palang nalaman na nakatakas ang aswang ng gabing yun. Nang barilin daw yun ni Papa ay mabilis daw itong nag-anyong aso at tumakbo papasok sa kakahuyan. Sinundan daw yun ng aming mga kapitbahay pero hindi na raw nila ito nakita. So nakatakas na naman ulit ang aswang na yon. Dumaan pa ulit ang maraming mga araw bago ako tuluyang nakalabas sa ospital. Nagpapasalamat ako ng malaki sa may kapal dahil tagumpay na naipanganak ni mama ang aking kapatid. Akala ko rin na yun na ang katapusan ko. Pero sadyang mabuti ang Diyos dahil binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po Sir Van. Hindi po talaga ako mahilig makinig ng horror. Pero nakita ko ang channel mo sa timeline ng YouTube. So sinubukan kong makinig. Nang matapos ko ang isa sa mga story mo, naisipan kong ibahagi rin ang aking karanasan noong ako'y nasa high school pa lang. Gelong po ang tawag sa akin ng karamihan. Pero itatago ko po ang aking buong pangalan. Noong high school ako, mahilig ako sa mga chicks. As in sa mga sexing babae at magaganda. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko kapag naaalala ko ang mga panahong yon. Husgahan niyo na po ako. Babaero ako noon. Hindi nakakatagal sa akin ng mga babae dahil kung hindi dalawa, tatlo sila. Yun ay bahagi lamang ng aking kabataan dalawa kami ng kaibigan kong partner in crime kung tawagin. Dahil parehas kami ng hilig, yun na ang mag-girl hunting. Isang araw, nabalitaan namin na may bagong lipat daw na babae sa hindi kalayuan sa amin. Medyo malayo sa kabahayan ang bahay niya. Dahil matunog ang balitang chika babes daw ang babaeng yun, game na game kami ng kaibigan kong si Eric. Pinuntahan namin ang bahay ng babaeng sinasabi nila. Hindi nga sila nagkakamali. Malayo pa lang kami. Tanaw na namin ang kagandahan niya kahit hindi pa man lang namin nakikita ang kanyang mukha. Maputi ang kutis, mahaba ang buhok, at makurba ang pangangatawan. Tumulo nga yata ang laway namin dahil sa angkin niyang ganda. Pabulong-bulong si Eric sa akin nalapitan na raw namin at hingiin ng pangalan. Sa totoo lang, tingin ko mas matanda siya sa amin. Siguro ay nasa 20 plus na siya. Pero dahil chika babe siya, okay lang. Akmang hahakbang ako palapit sa kanya nang unahan ako ni Eric. Binati niya ang babae. Nang humarap siya sa akin, para kaming nakakita ng anghel na bumaba galing langit. As in, sobrang ganda. Masasabi kong perpekto ang kanyang itsura, maging ang kanyang katawan. Hinulaan ko nga na marahil ay galing sa Manila o hindi kaya ay sa mayamang pamilya. Hindi ko naman kasi nabalitaan kung may kasama ba siya o wala. Mabait ang babae na nakilala namin sa pangalang Anesa. Pangalan pa lang, lilingunin na ng mga kalalakihan. Pinapasok niya kami sa bahay niya. Pinaghanda ng makakain. Naisip kong saan ka ba naman makakahanap ng ganito kaganda, kaalaga at kabait na babae. Kabaliwan man kong isipin. Pinangarap ko noon na siya ang maasawa ko kahit alam kong malayo ang agwat namin sa isa't isa. Bawat galaw niya ay pinanood ko. Mahinhin at parang hindi makabasag pinggan ang kanyang mga kilos. Isa siyang larawan ng dalagang Pilipina. Parang bubuyog na naman na bulong ng bulong ang kaibigan ko. Paulit-ulit na sinasabing, ang ganda niya. Panay rin ang siko ko sa kanya at sinasabing alam ko. Nanatili kami doon sa loob ng isang oras. Wala naman kaming ginawa kung hindi ang tanungin si Anessa kung ilang taon na siya, sinong kasama niya, at marami pang iba. Napagalaman naming siya ay 24 years old na. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil namatay na raw ang kanyang mga magulang. Lumipat siya sa aming lugar dahil gusto niya ng bagong environment. Yun lang ang kanyang rason. Mahilig siya sa mga bulaklak, lalo na sa pulang rosas. Itinatak ko yun sa utak ko na araw-araw dadalan ko siya ng rosas. Pipitasin ko ang tanim ni nanay kahit pa mapagalitan ako araw-araw, para naman sa kanya. Sa buong oras na pananatili namin sa bahay niya, willing-willing kami dahil bukod sa maganda, palabiro din ito. Hanggang makauwi kami, ay ramdam pa rin namin ang matinding paghanga sa kanya. Naisip kong hiwalay ng tatlo kong nobya para sa kanya. Bawat araw, pumupunta ako sa bahay ni Anessa. Nagiiwan ako ng rosas kapag wala siya. Inilulusot ko lang yon sa kanyang bintana. Hindi makukumpleto ang araw ko kung hindi ako pupunta sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng klase nang mag-anunsyo ang prinsipal na maagang pauwi ng mga bata. Simula raw ngayon ay half day na lang ang klase dahil kalat ang balitang may mga taong natatagpo ang wakwak ang katawan. Wala na ang mga lamang loob. Binalot ng takot ang buong lugar namin sa balitang yon, kaya wala nang lumalabas ng gabi. Hindi ako makatulog sa higaan dahil inaalala ko si Anessa. Paano na lang kung may mangyaring masama sa kanya? Mag-isa pa naman siya sa kanyang bahay. Napabalikwas ako ng bangon nang may magbato sa bintana. Nang silipin ko ay si Eric yon. Ang baliw na yon Lumabas pa ng bahay kahit gabi na. Alam namang delikado na ang panahon ngayon. Yun ang katagang pumasok sa isip ko. Sinenyasan niya akong bumaba. Baliw rin ako dahil sinunod ko siya. Sabi niya sa akin, puntahan daw namin si Anessa upang makasigurong ligtas siya. Wala kasi siya masyadong kapitbahay doon. Kaya gaya ko ay nag-aalala rin ng kaibigan ko. Sa kadiliman ng gabi, tinahak namin ang daan papunta sa kanya. Para kaming baklang maghahawak ng kamay. Panay pa ang bulong sa isa't isa ng, Pre, walang iwanan na. Ah. Kapag tumakbo ka, hilain mo ako. Yun ang pinangako namin sa isa't isa. Bawat daanan naming bahay ay nagugulat kami dahil sa mga asong panayang tahol. Muntik pa kaming kagatin ng ilan. Sobrang dilim na sa kalsada Walang mga tao dahil takot ang lahat na lumabas. Sa kabila ng takot, kaba at panginginig ng katawan na pinagdaanan namin sa paglalakad papunta sa bahay ni Anessa, narating din namin sa wakas. Ilang ulit naming tinawag ang kanyang pangalan, pero walang sumasagot. Dahil naiinip na si Eric, kinuha niya na lang ang kalamansing mababa lang ang puno. Natuwa pa siya dahil ang laki raw ng kalamansi. Sinaway ko pa siya dahil balak na yatang ubusin ang bunga nun. Magkakalaman si Diyos raw siya bukas para lumakas ang resistensya. Ang tagal naming nanatili sa labas ng bahay ni Anessa. Inisip na lang namin na tulog na siya kaya hindi sumasagot. Bala ko sanang umuwi na lang. Pero dahil si Raulo ang kaibigan ko, inakyat niya ang bakod. Sinundan ko naman siya bawat hakbang namin ay tinatawag namin si Anessa. Pero parang wala talaga siya. Nagtaka kami nang pihitin ng doorknob ay bukas yun. Namayani ang kaba sa dibdib ko. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Malalaki ang hakbang namin. Hinanap namin siya sa buong bahay. Kagimbal-gimbal ang nakita namin sa kanyang kwarto. Pumikit pa ako at mumulat ng ilang beses. Kinurot at sinampal ang sarili kung totoo ba ang aking nakikita. Isa yung putol na katawan. Hindi ako pwedeng magkamali kung kanino ang katawang yon dahil alam kong kay Anessa yon. Pinagpawisan ako ng malamig nang humakbang si Eric palapit doon. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Pero dahil takot akong maiwan, wala na akong pakialam kung magmukha pa akong binabae sa paghawak sa braso ni Eric. Dahan-dahan kaming lumapit sa putol na katawan. Halos masuka ako nang makita ko doon ang kanyang lamang loob. Natatandaan ko pang itinuro sa amin ng aming science teacher yon. Ang small intestine, stomach at iba pa. Nang makalapit, hindi na talaga ako nakakilos pa. Grabe na ang pagtatambol na namamayani sa aking dibdib. Parang gusto ko na lang tumakbo at umuwi na. Ang aking mga paa ay namamanhid na. Si Eric lang ang malakas ang loob. Lumingalinga siya na parang may hinahanap. Sabi niya, ikuha ko raw siya ng asin. Tinulak niya pa ako para sumunod sa kanya dahil natulala na talaga ako. Kahit nanginginig ang katawan ko, pumunta akong kusina. Wala akong makitang asin o bawang man lang. Sa sobrang pagkataranta ko, kutsilyo ang nadala ko. Nataranta kami nang marinig ang malalakas na pagaspas. Senyalis na malapit na ang kalahating katawan. Nagtago agad ako sa ilalim ng higaan. Pero si Eric, hindi nagpatinag. Nag-isip siya ng paraan. Napatingin ako sa bulsa niyang bumubukol. Naroon ang mga kalamansi. Itinuro ko sa kanya yon. Kinuha niya ang kutsilyo at hinati yun sa gitna. Bawat kilos niya ay mabilis hanggang sa mailagay na niya. Rinig na rinig namin ang malakas na pag-atungal ni Anesa ng manananggal. Hindi kami sigurado kung mapupuksa siya ng kalamansilang. Pero sinubukan pa rin ni Eric. Marahil ay masakit yon sa parte niya kaya umaatungal siya ng malakas. Matulin kaming tumakbo nang maramdaman naming sobrang lapit niya na talaga. Nagsisigaw kami upang gisingin ng mga tao. Marami ang lumabas at pumunta sa bahay ni Anesa. Pero huli na. Hindi na namin alam kung nasaan siya. Kung buhay o patay na ba siya dahil nang makabalik kami doon ay wala na siya. Maging ang putol na katawan na nilagyan ni Eric ng kalamansi ay wala na. Pinagalitan pa kami dahil inistorbo raw namin ang pagtulog nila. Simula ng gabing yun, hindi na muli pang nagpakita si Anessa. Wala na ring nababalitang wakwak ang lamang loob. Palaisipan pa rin hanggang ngayon para sa amin ni Eric kung nasaan na ang babaeng yon. Ang babaeng muntik ko ng mahalin. Ang babaeng pinangarap ko sanang makasama habang buhay. Ang babaeng akala ko ay perpekto. Pero isa pa lang manananggal. Lubos akong nagpapasalamat sa kalamansing dinekwat lang ni Eric sa puno ng kapitbahay na hindi naman nagpaalam. Dahil kung hindi dahil doon, baka namatay na kami. Sa kabilang banda, inisip ko rin kung ano ang itsura niya kapag manananggal. Dahil hindi naman namin nakita, katawan lang ang nakita namin. Ngayon, isa na po akong nurse sa Manila. Frontliner na lumalaban sa COVID-19. Sana manatiling ligtas ang lahat. Keep safe lang at gawing libangan ang pakikinig sa channel ni Serban. Suki niya ako rito dahil tuwing may kaunting oras kapag pahinga ko ay nakagawian ko ng makinig sa kanya. Take note guys, hindi na ako babaero ngayon. Nadala na ako na baka ang magandang babaeng pinapangarap ng marami ay maging isang manananggal. Madalas talaga hindi natin nakikita ang totoong anyo. Lagi tayong naaakit sa panlabas. Kaya mga boys, hindi maganda na tumingin tayo sa itsura. Dapat tingnan natin ang kalooban. Pa-shoutout nga po pala sa girlfriend kong si Mary Ann. Ikaw lang sapat na. I love you. Hanggang dito na lang po Sir Van. Salamat po sa pagbabahagi sa kanila ng aking kwento. Nagmamahal, Gelong. Ako nga po pala si Mike. Hindi ko totoong pangalan. Nangyari ang kwentong ito taong 2004 at 15 years old pa ako ng mga panahong ito. Taga Visayas ako, pero lumaki ako sa Manila. Taga Manila kasi ang papa ko, kaya doon na rin kami tumira. Sa edad kong 15, eh hindi pa ako nakapunta o nakabisita man lang sa lugar nila mama sa Sikihor. Kaya nang napag-usapan nila papa ang pag-uwi sa probinsya, ay eh nag-insist agad ako na sumama. Yun na kasi ang pagkakataon ko na makakita ako kung ano kaya ang mayroon sa bukid. Excited na akong makakita ng talon, sapa, balon, at gusto ko ring masubukan ng mamingwit ng isda sa tubig tabang. So yun na nga, nagset sila mama ng petsa kung kailan kami magbabakasyon sa probinsya. Gusto ko na ring makilala sina lolo at lola, pati ang mga kamag-anak namin doon. Itinuon nila ang araw ng bakasyon namin kung kailan wala na kaming klase at babalik lang kami after New Year. Gusto kasi nila mama na makasama si na lolo at lola sa Pasko. So dumating ang araw na wala na kaming klase. Ang mga gamit namin ay nakahanda na. Nasa loob ito ng mga maleta. Kinabukasan ay lumipad agad kami patungong Visayas. Kahit nasa eroplano pa lang ako, ay iniisip ko na noon kung ano kaya ang makikita ko sa paligid pagdating doon. Hindi na ako makapaghintay na makalapag ang sinakyan namin. Makalipas lang ang ilang mga oras ay nakarating na kami sa airport. Sumakay naman kami ng barko patungo sa Sikihor. Medyo nakakapagod ang biyahe kaya nakatulog ako sa tabi ni mama. Tsaka pa lang nila ako ginising nang makarating na kami sa pantalan. Pagkalabas ko ay nalanghap ko agad ang preskong hangin sa paligid. Malamig ito at napakasarap sa pakiramdam. Hindi kagaya sa Maynila na puro usok at alikabok ang malalanghap mo. Mula sa pantalan ay nagpakyaw kami ng van patungo sa lugar nila mama. Medyo malayo-layo rin yun mula sa pantalan kasi inabot kami ng halos isang oras sa biyahe. Pagkarating namin sa bahay nila lolo ay tinulungan kami ng driver sa pagpasok sa aming mga gamit sa loob. Nang makapasok na kami sa loob, ay niyakap agad ako ng dalawang matanda. Wala nang iba kundi ang aking lolo't lola. Nang araw ding yun, ay nakipaglaro agad ako ng basketball sa mga pinsan ko na kasing edad ko rin. May parang court kasi sa gilid ng malaking espasyo malapit sa bahay nila lolo. So naglaro lang ako at walang tigil sa pagtawa dahil sa mga pinsang kong palabiro. Sa buong buhay ko ay noon ko palang naranasan ang maging malaya. Sa Maynila kasi, hindi nila ako papayagang makipaglaro sa ibang bata dahil marami daw sasakyan at batang pasaway. So, delikado. Sobrang na-enjoy ko talaga ang unang araw namin sa probinsya. Kinagabihan nun, ay kasama namin ang aming mga kamag-anak nagkaroon kami ng salo-salo sa bahay para makilala ko rin ang aking iba pang mga pinsan, tsuhin at tsahin. Kinabukasan, napagkasunduan namin ng mga pinsan ko na mamingwit kami ng isda sa fish pond nila lolo. Hindi ko alam kung saan ang lokasyon nito, kaya pinauna ko na ang mga pinsan ko at nakasunod lang ako sa kanila. Dahil laking Maynila ako at hindi sanay sa probinsya, ay naiwan ako ng mga pinsan ko. Sinundan ko ang daan kung saan sila dumaan. Pero hindi ko na sila nakita pa. Tapos tinatawag ko sila pero parang hindi nila ako naririnig. May nakita akong maliit na daan sa may unahan. Tumakbo ako sa daan na yon at binaybay habang tinatawag ko pa rin sila. Medyo malayo na ang narating ko pero hindi ko pa rin sila nakita at nahanap. Kinakabahan na ako noon at nag-aalala dahil naligaw na ako sa bukid. Wala akong nakitang bahay kundi puro kahoy lang ang nakapalibot sa akin. Sinubukan kong bumalik para hanapin ang daan pa uwi. Pero hindi ko na matandaan dahil kung saan saan kasi ako sumuot. Kahit lalaki ako ay umiyak ako ng mga oras na yon dahil sobrang nag-aalala ako na hindi na ako makauwi sa amin. Sa paghahanap ko sa daan may nakasalubong akong isang lalaki. Sa tingin ko ay galing ito sa kabukiran dahil may lupa pa ang kanyang mga kamay. Tapos, lumapit ako sa kanya at binanggit ko sa kanya ang pangalan ni Lolo kung kilala niya ba ito. Sabi niya, kilala raw niya ang albularyong yon. Noon ko palang nalaman na albularyo pala si Lolo. Hindi kasi nila nabanggit yun sa akin. Tapos tinanong ako ng lalaki kung ano ba raw ang ginagawa ko sa kakahuyan at kung bago raw ba ako sa lugar nila. Sinabihan ko naman ng lalaki na kararating lang namin galing sa Manila at apo ako ng albularyong sinasabi niya. Sinabi ko na rin na naiwan ako ng mga pinsan ko. Tapos nakiusap ako sa lalaki na ihatid ako sa amin dahil naliligaw ako at hindi ko alam kung saan ang daan pa uwi. Hinalok ako ng lalaki. Nakakain daw muna kami ng tanghalian bago niya ako iuwi sa amin. Doon ko palang napansin na lunchtime na pala. So sumama agad ako sa lalaki dahil gutom na rin ako. Habang naglalakad kami, napansin ko ang malawak niyang pagkakangiti. Nawiwirduhan nga ako sa kanya pero hindi ko na lang yun pinansin dahil nga kailangan ko ang tulong niya para makauwi ako. Pagkarating namin sa kanila, ay agad akong nilapitan ng babaeng medyo may edad na rin at sa palagay ko ay asawa yun ng lalaki. Katulad ng lalaki kanina ay malawak din ang ngiti nito. Naisip ko noon na baka masaya lang sila na may bisita sila kaya hindi ko na yun inintindi pa. Itinuon ko na lang ang tingin sa lamesa kung saan naghahanda ng pagkain ng lalaki. Maya-maya lang ay kumain na kami. Una kong kinuha ang paborito kong minudo at nilantakan ko agad yon. Pero bigla akong napahinto nang mapansin kong iba ang timpla at amoy ng kanilang minudo. Para bang masangsang ang amoy nito. Napansin naman ng mag-asawa ang pagkunot ng noo ko. Kaya sinabihan nila ako na magiging kauri ko na raw sila pagsapit ng kabilugan ng buwan. Magtatanong pa sana ako sa kanila pero biglang umikot ang paningin ko. Bago ako mawalan ng malay, ay nakita kong nakangisi sila sa akin. Paggising ko ay nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa bahay namin. Gabi na rin nang magising ako. Tinanong agad ako ng magulang ko kung saan daw ba ako galing at ano ang nangyari sa akin. Sabi pa ni mama, mabuti na lang daw at nakita ako ng mga pinsan ko. Matagal daw nila akong hinanap kasi bigla na lang daw akong nawala at hindi na sumunod sa kanila. Tapos na natili lang akong nakatulala habang nakatingin kay mama. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Pero napakainit ng pakiramdam ko. Para bang dinadabdaban ako ng apoy. Nagsimula na rin akong pagpawisan. Natataranta naman ang mga magulang ko kung ano na ba raw ang nangyayari sa akin. Hindi ako nagsasalita at nagsimula na ring tumulo ang malagkit kong laway sa bibig. Nauuhaw ako. Grabing uhaw ang nararamdaman ko. Tumayo ako sa kama at mabilis na lumabas ng kwarto. Nagtungo agad ako sa kusina at ininom ang isang pitsil ng tubig. Pero hindi pa rin yun sapat. May gusto akong inumin pero hindi ko alam kung ano yun hanggang sa makita ko ang alagang pusa ni Lolo sa ibabaw ng bangko. Dinakma ko yon at kinagat sa leeg. Nagningning agad ang mga mata ko nang makita ang dumaloy na dugo ng pusa mula sa natuklap nitong leeg. Napalunok ako ng maraming beses at natatakam na sipsipin ang dugo. Nakita kong nanginginig ang katawan ng pusa at di kalaunay nawalan ito ng hininga. Para akong isang asong ulol na pinagsisipsip at pinagkakagat ang pusa. Ganoon ang eksena nang madatnan ako ni Lolo. Nakasunod naman sa kanya sila mama. Narinig ko ang sinabi ni Lolo na talian daw ako. Agad akong tumakbo pero nahuli ako ni Papa at itinali agad ang aking dalawang kamay sa haligi para hindi ako makawala. Nagpupumiglas ako habang patuloy pa rin sa pagtulo ang aking laway. Narinig ko naman na umiiyak na si Mama at si Lola hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Basta ang alam ko lang ay gusto kong kumain ng laman loob ng tao. Galit na galit akong sumisigaw na pakawalan nila ako pero hindi nila ako pinapakinggan. Nakita kong lumapit sa akin si Lolo at hinawakan ako. Matapos akong lapitan ni Lolo ay narinig kong sinabi niya kay Papa na napalatayan daw ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Lolo. Nabanggit din niya yung tungkol sa aswang. Mas lalong umiyak si Lola at Mama dahil sa nalaman nila. Narinig kong sinabi ni Lolo na kailangan ko raw makainom ng banal na langis para maisuka ko raw ang itim na likido na may pagkaberde. Inutusan ni Lolo si Mama na kumuha ng kalamansi sa kusina. Dali-dali naman itong nagpunta sa kusina at sa kanyang pagbalik ay may dala na siyang kalamansi. Kumuha si Lolo ng baso at nilagyan niya yun ng lana at pinigaan din niya yun ng maraming kalamansi. Tapos, may mga binubulong si Lolo doon na hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, ay hinawakan nila ako para daw ipainom ang lana na may halong kalamansi. Wala na akong magawa nang pagtulungan nilang ibuka ang bibig ko. Tapos, kusang pumasok sa lalamunan ko ang lana na may kalamansi. Matapos kong mainom yun, ay nagsisisigaw na naman ako at nagwawala. Sobrang sakit ng tiyan ko na para bang hinahalukay ito sa ilalim. Tumulo ang luha ko sa sakit. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang may gustong lumabas sa lalamunan ko. Nagsusuka ako pero puro lang yung laway. Hanggang sa maisuka ko na nga ang itim na may halong kulay berdeng likido. Matapos kong maisuka ang lahat, ay nanghina ang buo kong katawan. Latang-lata ang katawan ko at nakaramdam din ako ng pagod. Kaya ipinikit ko ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan nun ay tanghali na akong nagising. Sa pagdilat ko ng aking mga mata ay nakapalibot na sa akin ang aking mga pinsan. Sila tiyo at tiya. Naroon din sila mama at lolo sa tabi ko. Tinanong agad ako ni lolo kung ano ang nangyari kung may nagbigay daw ba sa akin ng pagkain. May nag-alok daw ba sa akin na kainin yon o ano pa. Basta marami pa silang tanong sa akin. Tapos, huminga muna ako ng malalim at pinilit na inalala ang nangyari nung naligaw ako. Nang maalala ko na, ikinuwento ko agad sa kanila ang sinapit ko simula nung nawala sa paningin ko ang mga pinsan ko hanggang sa pinakain ako ng minudo. Matapos kong magkwento, ay tinanong agad ako ni Lolo kung natatandaan ko pa raw ba kung saan ang bahay ng mag-asawa. Napailing na lang ako dahil ang totoo ay hindi ko na natatandaan pa. Niyakap ako ng mga magulang ko habang hinahalik-halikan ang aking pisngi. Laking pasasalamat ko sa albularyo kong lolo dahil tinulungan niya ako. Sabi kasi niya, kung hindi raw ako nagamot agad, ay tuluyan daw akong magiging yanggaw na aswang. At kapag nakatikim daw ako ng laman loob ng tao, ay magiging ganap na aswang na raw ako. So kinilabutan ako sa sinabi ni Lolo sa akin. Hindi ko lubos akalain na nangyayari ang lahat ng yun. Binigyan ako ni Lolo ng pangontra sa mga aswang. Isang medalyon na may mata sa gitna. Gagabayan daw ako nun at poprotektahan. Basta raw malakas ang aking paniniwala. Ang pangyayaring yon ay hinding-hindi ko pa rin nakalimutan kahit dumaan na ang maraming taon. Hanggang ngayon ay suot-suot ko pa rin ang medalyon na ibinigay sa akin ni Lolo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Van. Hello po Sir Van. Ako po si Christian. Hindi ko totoong pangalan. May kwento lang po sana akong ibabahagi sa inyo at sana po ay marinig ko ito sa inyong channel. Nangyari po ang kwentong ito nung ako'y second year high school pa lamang. Bilang isang estudyante, ay obligado tayong pumasok sa school para rin naman yun sa ating magandang kinabukasan. Panganay akong anak kaya kinakailangan kong magpakabait at magsipag para makapagtapos ako at magkaroon ng magandang trabaho. Mahirap lang ang buhay namin. Pero sa awa ng Diyos, ay nakakakain pa naman kami ng tatlong beses sa loob ng isang araw. Yun nga lang, minsan ay wala kaming baon ng kapatid ko. Isang umaga nun, kumakain kami sa aming bahay nang sabihin sa amin ni mama at papa na wala raw kaming ulam. Bibigyan lang daw nila kami ng dalawang piso pambili ng pansit o ginisang gulay. Sa panahon namin, ay mura pa ang mga bilihin. Hindi kagaya ngayon, na hindi na lang ang mabibili mo sa piso mo. Wala naman kaming problema ng kapatid ko kung wala kaming ulam, dahil sanay na kami. Minsan nga ay chichirya lang ang binibili namin kapag hindi kasya ang pera namin pambili ng pagkain at yun na lang ang uulamin namin. Nang araw na yon, ay maaga kaming pumasok ng kapatid ko sa school. First year high school siya at pareho rin kami ng school na pinapasukan. Nang sumapit ang lunch break, ay pinuntahan ko agad ang kapatid ko sa kanilang classroom. Sinabihan ko agad siya na maghahanap kami ng pagkain na kasya lang sa tigda dalawang piso namin. Bali, apat na piso lang ang meron kami. Lumabas kami sa classroom at sinimulan na naming libutin ang kantin. May mga nagtitinda din naman kasi sa loob ng school namin. May nakita akong ulam na masarap. Humbang baboy. Nang tanungin ko ang tindera kung magkano yon, ay medyo nalungkot ako dahil hindi kasya ang pera namin. Lumipat kami sa ibang tindahan at nakita namin ang ginataang langka. Pero tagtres ito, kaya hiniram ko na lang ang piso ng kapatid ko para mabili lang namin yon. Paghahatian na lang namin ang ginataang langka. Matapos naming bumili, ay pumunta na kami sa likod ng school. Doon kami palaging tumatambay sa ilalim ng punong mangga. May puno naman ng kalamansi sa tabi nito. Sa mga panahon na yon, ay napakaraming bunga. Nagsimula na kaming kumain ng kapatid ko. Nang may isang aling dumaan sa amin at sinabing nakakaawa raw kaming tignan. Alam ko naman yon, pero masakit pala sa puso kapag ibang tao na ang nagsabi noon. Ayokong kaawaan kami ng ibang tao, pero yun na ang realidad at kailangan namin yung tanggapin. Tapos, may inalok sa aming ulam ang aling. Sabi niya ay bibili na lang daw siya ulit para sa kanila dahil naaawa raw siya sa amin ng kapatid ko. Ibinigay sa amin ng plastic na may sisig sa loob. Sumaya ang mga mata namin nang makita ang sisig. Dahil sa totoo lang, ay nung araw pa lang na yun kami makakakain ng ganong kasarap na ulam. Matapos ibigay yun ng ale, ay umalis na ito at sinabing magpakabusog daw kami. Nagpasalamat naman kami sa kanya Bago namin kainin ang sisig, ay sinabihan ko muna ang kapatid ko na kumuha siya ng kalamansi. Tapos manghihingi lang ako ng toyo sa tindahan na malapit sa school. Tumango naman siya, kaya mabilis akong tumakbo papuntang tindahan. Pagkarating ko sa tindahan, ay nanghingi agad ako ng toyo. At pagkatapos ay bumalik sa pwesto namin. Nakita ko ang kapatid ko, nakabababa lang sa puno. Lumapit siya sa akin at ibinigay niya ang bunga ng kalamansi. Dali-dali akong tumayo at kumuha ng dahon ng saging sa malapit. Ginamit ko yon para doon ilagay ang kanin ko kasi gagamitin ko ang baunan ko. Sa baunan ko ilalagay ang toyo at kalamansi para may sausawan kami. Matapos kong gawin ang sausawan namin, ay nagpasalamat muna kami sa aming ulam. Excited kami ng kapatid ko na isinawsawang sisig sa toyo na may kalamansi. Pero ang pagtatakam namin ay biglang naglaho at napalitan ng pandidiri. Agad naming nabitawan ang kaninay sisig dahil nakita namin ang kapiraso ng nabubulok na laman ng karne na may masangsang na amoy. Hindi mawari ang mukha namin ng kapatid ko. Pareho naming naitanong sa aming sarili kung ano ang nangyayari. Ang ginawa namin ay kinuha namin ang supot ng natitirang sisig at tiningnan kung nagiba ba ang anyo nito. Pero hindi naman. Nagtataka ako kung paano nangyari yon. Maya-maya pa, ay biglang kinuha ng kapatid ko ang natitirang toyo sa maliit na lagayan nito at pinatakan ng sisig. Pero hindi ito nagbago. Dali-dali kong kinuha ang kalamansi at ako na ang nagpiganon at pinataka ng sisig sa plastic. Ilang minuto lang ay doon namin nakita na unti-unti itong nagbago. Mga laman na nabubulok na at may mga ibang parte pa ng laman loob ang nasa loob ng plastic na inuud na. Hindi namin alam kung bakit ganon. Bakit nagbago ang ulam na binigay sa amin ng ale? Palaisipan yon sa amin ng kapatid ko. Dahil sa pandidiri, ay hindi namin napigilan ang aming sariling mapasuka hindi na rin namin kinain pa ang natitirang baon dahil nawalan na kami ng gana. Niligpit na lang namin ang lahat at itinapon sa basurahan. Matapos naming linisin ang kalat, ay laylay ang mga balikat namin na pumasok sa school. Sa hapon namin na klase, ay wala akong naintindihan dahil kumakalam ang sikmura ko. Tiniis ko na lang ang gutom at hinintay na lang ang uwian namin. Pagsapit ng alas 5 ay nagmamadali kaming umuwi ng kapatid ko sa bahay dahil gutom na gutom na kami. Nanghihina na rin kasi kami. Pagdating namin ay nagtataka si na mama at papa sa itsura namin. Bakit daw ang puti ng mga labi namin? Kung hindi ba raw namin kinain ang aming baon? Nang sabihin yun ng mga magulang namin, ay doon na namin ikinuwento ang lahat. Habang nagkukwento kami, ay kitang-kita ko sa kanilang mga mukha ang pag-aalala at pagkatakot. Sinabihan nila kami na mabuti na lang daw ay hindi namin yun nakain dahil base raw sa ikinuwento namin, ang aling yun ay isa daw aswang. Magaling daw man nilang ang mga aswang. Tinanong namin sila kung paano nila nalaman na aswang ang ale. Sabi ni Papa, katulad daw ng nangyari sa amin ay muntikan na rin daw siyang mabiktima ng isang aswang. May pagkain din daw na ibinigay sa kanya noon ang isang ale. Mabuti na lang daw at nakita ng lolo ko ang paglapit ng ali sa kanya. Kinuha raw ni lolo ang pagkain ibinigay sa kanya ng ale at pinatakan daw yun ni lolo ng kalamansi. Pagkaraan lang daw ng ilang minuto ay maraming uod ang nagkikibutan at nagsisiloksuhan sa nabubulok na mga laman loob. Albularyo daw kasi si Lolo, pero hindi ko na siya naabutan. Biglang tumayo si Papa at may kinuha sa kanilang kwarto. Sa kanyang pagbalik, ay bitbit niya ang maliit na kahon. Binuksan niya yon at bumungad sa aming harapan ang isang buntot at isang bote. May mga kagamitan din si Lolo na iniwan nito kay Papa. Sabi ni Papa, hindi raw siya marunong manggamot kaya hindi niya namana ang pagiging albularyo ni Lolo. Kaya itinago na lang daw niya ang mga gamit nito. Ang buntot daw ng pagi, yun daw ang sandata laban sa aswang. Kapag daw natamaan ng isang aswang ng buntot na yon, ay manghihina ito. Ang lana naman na nasa loob ng bote ay magagamit din daw yon kapag may aswang sa paligid. Kumukulo raw ito bilang palatandaan na may aswang sa malapit. Ang mga yun daw ay nagamit ni Papa noong pinagbubuntis pa ako ni Mama. Nakatira daw sila noon malapit sa bundok at walang kapitbahay. Halos gabi-gabi raw ay may naririnig silang kaluskos sa kanilang bubong, bintana at dingding. Malaki na raw ang tiyan ni Mama noon at malapit ng mga anak. Kaya agresibo ang mga aswang na lumapit kay Mama dahil sa bango raw na taglay ng sanggol. Isang gabi raw noon Papatulog na raw sila papa sa kanilang kwarto. Nang may marinig silang kumalabog sa kanilang kusina. Nilabas daw yun ni papa at nakita niya ang napakalaking aso na may mapupulang mga mata. Nagsisigaw daw si papa noon kaya lumabas sa kwarto si lolo bitbit ang buntot ng pagi. Sinigawan daw siya noon ni lolo na lumayo at siya na ang bahala sa aswang na yon. Sinabihan daw siya ni Lolo na puntahan si Mama sa kwarto at lagyan daw ng lana ang tiyan nito upang hindi maamoy ng aswang ang sanggol. Dali-dali raw na sinunod ni Papa ang utos ni Lolo sa kanya. Si Lola naman daw ay sinamahan si Mama sa loob ng kwarto dahil lumabas daw siya ulit para tulungan si Lolo. Sinabihan din daw siya ni Lolo na kunin ang inihanda niyang sanga ng kalamansi na nasa gilid ng kwarto ni Mama. Dali-dali raw niya yung kinuha at sinunod ang sinabi ni Lolo na gamitin daw niya yon para ihampas o ilatigo sa aswang. Ang sanga ng kalamansi ay may maraming tinik at takot daw ang aswang doon. Sa unang paghampas daw ni Papa sa aswang, ay umalulong daw ito ng pagkalakas-lakas. Alam daw niyang nasaktan ito ng lubusan. Dahil daw si ginawa ni Papa, ay galit na galit ang aswang at nanlilisik daw ang mga mata nitong nakatingin sa kanilang dalawa ni Lolo. Bigla raw tumalon ang malaking aso kay Lolo at pinagkakalmot ito. Natataranta na raw si Papa noon, kaya pinaghahampas na lang niya ulit ang aswang ng bitbit niyang sanga ng kalamansi dahil hindi na raw niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos daw niyang sakta ng aswang, ay nagwala raw ito sa loob ng bahay. Marami daw gamit ang nasira sa loob at ang sunod na nangyari ay hindi raw yun inasahan ni Papa. Bigla raw siyang tinalunan ng aswang kaya nawalan siya ng balanse at tumama ang kanyang balikat sa matulis na bagay at nasugatan yon. Mabuti na lang at dumaplis lang pala ang bagay na yon malapit sa kanyang balikat. Kaya pala may peklat ang balikat ni Papa. Dahil pala yon sa nangyari dati sa kanila. Sabi pa ni Papa, Susunggaban na siya ulit ng aswang na yon. Pero natigilan daw ito sa pagsugod dahil hindi raw ito tinigilan ni Lolo sa kakalatigo hanggang sa bigla na raw itong naging pusa at tumalon sa bintana. Doon namin nalaman na doon dumaan ang aswang. Yun din daw ang dahilan kung bakit lumipat sila ng bahay. Matapos magkwento ni Papa sa karanasan nila noon, ay sinabihan nila kami na mag-iingat daw kami palagi at huwag nang tatanggap ng mga pagkain sa mga taong hindi namin kilala. Humingi kami ng sorry sa mga magulang namin at nangangakong mag-iingat na kami palagi. Nang araw ding yon, ay may isang magandang balita kaming narinig. Natanggap si Papa sa isang construction site sa bayan namin. Malaking tulong na raw ang pagiging construction worker niya para kahit papaano ay may pambili na kami ng ulam at may baon na rin kaming pera. Hanggang elementarya lang kasi ang tinapos ni Papa, kaya mahirap sa kanya ang makahanap ng matino at magaang trabaho. Kaya nga kahit wala kaming baon ng kapatid ko, ay nagsusumikap kami sa aming pag-aaral para makapagtapos kami. At kapag nangyari yon, ay maiahon na namin sila mama sa kahirapan. Ang mga hirap at sakripisyo na aming dinaranas noon ay nasuklian na ngayon. Ngayon sa kasalukuyan ay isa na akong ganap na guro at nagtuturo ako sa mga batang gustong makamit ang mga pangarap sa buhay. Ang kapatid ko namang babae ay nagtatrabaho na rin ngayon sa ospital. Bilang isang nurse, tumutulong din siya sa mga taong nangangailangan ng kanyang serbisyo. Naiahon na rin namin ang aming mga magulang sa kahirapan. At kami na rin ang tumutulong sa mga taong kagaya namin noon na walang wala. Ang masasabi ko lang ay hindi hadlang ang kahirapan sa ating pag-aaral. Kailangan lang natin magsumikap at magpursige dahil may naghihintay na maraming oportunidad sa hinaharap. Totoo nga ang kasabihang, habang may buhay, may pag-asa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sana'y may natutunan din kayong aral Maraming salamat po sa inyong pakikinig at palagi po sana kayong mag-ingat sa lahat ng pagkakataon.